Сура Анниса. Женщины. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Я يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم Иннаху кана хубан кабира. Отдавайте сиротам их имущество, и не меняйте скверное на хорошее.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 Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости или бедности. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Давайте женщинам их колым от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования.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 Если обнаружите в них зрелый разум, то давайте им их имущество. Не пожирайте его, расточительствуя в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много.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 Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени.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 мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом больше двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы.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 Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили – таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах знающий, выдержанный. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он ведет в райские сады, в которых текут реки. он пребудет там вечно. Это и есть великое преуспеяние. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين а того, кто ослушается Аллаха и его посланника и приступает его ограничения, он ввергнет в огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унизительные мучения. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ۖ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок, прелюбодеяние, призовите свидетелей четырех из вас. Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть, или пока Аллах не установит для них иной путь. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما Если двое из вас совершат такой поступок прелюбодеяния, то подвергните обоих наказанию – если они раскаются и станут поступать праведно, то оставьте их, ведь Аллах, принимающий покаяние, милосердный. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Воистину, Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяние Аллах принимает, ведь Аллах знающий, мудрый.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 И для тех, кто умирает неверующим, для них мы приготовили мучительные страдания. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا О те, которые уверовали, Вам не дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть Колыма, который вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра». وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Если вы пожелали заменить одну жену другой, если одной из них вы подарили кантар – то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех?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 близость, ведь если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха а также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших поясниц. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ۖ واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение – Колым. На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение – Колым.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 Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными – а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства, замужества, они, невольницы, совершат мерзкий поступок, прелюбодеяние, то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас будет лучше – если вы проявите терпение, ведь Аллах прощающий, милосердный. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Аллах желает дать вам разъяснение, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах знающий, мудрый. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. يا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما О те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию.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 Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا Каждому человеку мы определили близких, которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родственники.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 праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствии мужей благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах возвышенный, большой. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ۖ Инна Аллаха кана алиман хабира. Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи.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 Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутником, странником и невольником, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا которые скупятся, велят людям быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из своей милости. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Они расходуют свое имущество на показ людям и не веруют в Аллаха и последний день. Если сатана является товарищем, то плох такой товарищ. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما Что они потеряют, если уверуют в Аллаха и последний день и станут расходовать из того, чем наделил их Аллах? Аллаху известно о них. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Аллах не совершает несправедливости даже веса в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то он приумножит его и одарит от себя великой наградой. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا В тот день те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними.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 Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах снисходительный, прощающий. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل Разве ты не видел тех, которым была дана часть Писания, которые приобретают заблуждение и хотят, чтобы вы сбились с пути? والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Аллаху лучше знать ваших врагов.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 И послушай то, что нельзя услышать, и заботься о нас. Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали: "Мы слышали и повинуемся", и выслушай, и присматривай за нами, то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, за исключением немногих. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا О те, кому было дано Писание, уверуйте в то, что мы не спаслали в подтверждении того, что есть у вас, пока мы не стерли ваши лица и не повернули их назад – – пока мы не прокляли вас, как прокляли тех, которые нарушили субботу.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 Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Разве ты не видел тех, которые восхваляют сами себя? О нет, Аллах восхваляет, кого пожелает, и они не будут обижены даже на величину нити на финиковой косточке. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Посмотри, как они возводят навет на Аллаха. Этого достаточно, чтобы совершить явный грех. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания – Они веруют в Джипта и Тагута и говорят ради неверующих, эти следуют более верным путем, чем верующие. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا Они те, кого проклял Аллах, а кого проклял Аллах, тому ты не найдешь помощника. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا Или же они обладают долей власти. Будь это так, то они не дали бы людям даже выемки на финиковой косточке. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из своей милости. Мы уже одарили род Ибрахима писанием и мудростью, и одарили их великой властью. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا Среди них есть такие, которые уверовали в него, Мухаммада, и такие, которые отвернулись от него. Довольно того пламени, которое в гиенне. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما Воистину тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожгем в огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину Аллах могущественный, мудрый. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно, у них там будут очищенные супруги. Мы введем их в густую тень. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا Воистину Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину Аллах слышащий, видящий. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению или по вознаграждению. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в неспосланное тебе и в неспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к Тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Когда им говорят «придите к тому, что не спаслал Аллах, и к посланнику», ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом?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 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались до сваления Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха, принимающим покаяние и милосердным. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ۖ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا Если бы мы предписали им убейте самих себя, пусть невинные убьют беззаконников, или покиньте свои дома, то лишь немногие из них совершили бы это. А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما Вот тогда мы даровали бы им от нас великую награду. И повели бы их прямым путем. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. как же прекрасны эти спутники! Такова милость от Аллаха, и довольна того, что Аллах ведает обо всякой вещи. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا О те, которые уверовали, соблюдайте осторожность и выступайте отрядами, или же выступайте все вместе.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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما Если же вас постигнет милость от Аллаха, то Он непременно скажет, словно между Ним и вами никогда не было никакой дружбы.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 Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей так, как боятся Аллаха, или даже более того. Они сказали «Господь наш, зачем ты предписал нам сражаться? Вот если бы ты предоставил отсрочку на небольшой срок, скажи, мирские блага непродолжительны, а последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Если их постигает добро, они говорят «это от Аллаха». Если же их постигает зло, они говорят «это от тебя». Скажи «это от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят? ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха, а все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого. Мы отправили тебя посланником для людей. Довольно того, что Аллах является свидетелем. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا Кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь мы не отправили тебя их хранителем.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 Аллах записывает то, что они замышляют по ночам. Отвернись же от них и уповай на Аллаха. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Неужели они не задумываются над Кораном?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 Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا Сражайся на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за себя самого. И побуждай верующих, быть может Аллах удержит мощь неверующих. Аллах могущественнее всех и суровее в наказании. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом. А кто будет ходатайствовать дурным заступничеством, тому оно станет ношей. Аллах наблюдает за всякой вещью. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину Аллах подсчитывает всякую вещь. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Аллах, нет божества, кроме Него. Он непременно соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения, чья речь правдивее речи Аллаха. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Почему вы разошлись во мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах отбросил их назад за то, что они приобрели. Неужели вы хотите наставить на прямой путь того, кого ввел в заблуждение Аллах? Для того, кого Аллах вел в заблуждение, ты никогда не найдешь дороги. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны, посему не берите их себе в помощники и друзья, пока они не переселятся на пути Аллаха.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 Всякий раз, когда их возвращают в смуту, они опрокидываются в ней – – если они не отступят от вас, не предложат вам мира и не уберут свои руки, то хватайте их и убивайте, где бы вы их не обнаружили. Мы предоставили вам очевидный довод против них.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 Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев, непрерывно, в качестве пока покаяния перед Аллахом. Аллах знающий, мудрый. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему, ему будет гиена, в которой он пребудет вечно.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 У Аллаха есть богатая добыча, Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяйтесь, воистину Аллах ведает о том, что вы совершаете. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами над теми, которые отсиживаются, на целую степень. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися, благодаря великой награде. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما Ступеням от Него, прощению и милости, Аллах прощающий, милосердный. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут, «В каком положении вы находились?» Они скажут, мы были слабы и притеснены на земле. Они скажут, разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителю станет гиена. Как же скверно это место прибытия! إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути.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 Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и его посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха. Аллах прощающий, милосердный. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со стороны неверующих.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 Когда же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть затем придет другая группа, которая еще не молилась. Пусть они помолятся вместе с тобой. Будут осторожны и возьмут свое оружие. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз. На вас не будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете неудобства от дождя или больны. Но будьте осторожны, воистину Аллах приготовил неверующим унизительные мучения. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках. Когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз. Воистину намаз предписан верующим в определенное время. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они на- не надеются. Аллах знающий, мудрый. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Мы не спаслали тебе Писание, истина, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе показал Аллах. Посему не припирайся за изменников. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما Проси прощения у Аллаха, ведь Аллах прощающий, милосердный. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما Не припирайся за тех, которые предают самих себя, ослушаются Аллаха, ведь Аллах не любит того, кто является изменником, грешником. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он недоволен. Аллах объемлет то, что они совершают. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا Вот вы припираетесь за них в этом мире. Но кто станет припираться за них с Аллахом в день воскресения? Или кто будет их защитником? ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха прощающим и милосердным. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما Кто совершил грех, тот совершил его во вред себе. Аллах знающий, мудрый. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невинного, тот взвалил на себя бремя клеветы и очевидного греха.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 А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا Они взывают вместо Аллаха лишь к существам женского рода, они взывают лишь к мятежному сатане. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Аллах проклял его, и он сказал, «Я непременно заберу назначенную часть твоих рабов». ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ۖ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Я непременно веду их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха. Кто сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток. Он дает им обещания и возбуждает в них надежды, но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Их пристанищем будет гиена, и они не найдут пути к спасению оттуда. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا От тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады, в которых текут реки, они пребудут там вечно, по истинному обещанию Аллаха, чья речь правдивее речи Аллаха. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا Это не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдет для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا А те мужчины и женщины, которые совершают некоторые из праведных поступков, будучи верующими, войдут в рай и не будут обижены даже на величину выемки на финиковой косточке. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, и последовал за верой Ибрагима, Авраама, исповедуя единобожие. Аллах сделал Ибрагима, Авраама, своим возлюбленным. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах объемлет всякую вещь. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ۖ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما Они просят тебя вынести решение относительно женщин. Скажи, Аллах вынесет для вас решение относительно них и того, что читается вам в Писании по поводу осиротевших женщин, которым вы не даете того, что им предписано, размышляя о женитьбе на них, и по поводу слабых детей. А еще вы должны относиться к сиротам справедливо, и что бы вы ни сделали доброго, Аллаху известно об этом. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от нее, то на них обоих не будет греха, если они заключат между собой мир, ибо мирное решение лучше.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 Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах богатый, достохвальный. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا О люди! Если Он пожелает, то уведет вас и приведет других. Аллах способен на это. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Если кто желает вознаграждения в этом мире, то ведь у Аллаха есть награда как в этом мире, так и в последней жизни.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 Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы искривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا О те, которые уверовали, веруйте в Аллаха, Его посланника и Писание, которое Он не спаслал своему посланнику, и Писание, которое Он не спаслал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили свое неверие. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا которые берут своими помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху?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 Если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Они ждут, когда вас постигнет беда. Если Аллах одаряет вас победой, они говорят, разве мы не были с вами? Если же доля достается неверующим, они говорят, разве мы не покровительствовали вам или не помогали вам и не защитили вас от верующих? Аллах рассудит между вами в день воскресения.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 مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا Они колеблются между этим, верой и неверием, но не принадлежат ни к тем, ни к другим. Для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты уже не найдешь дороги. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا О те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما Если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Аллахом, такие окажутся вместе с верующими. А ведь Аллах одарит верующих великой наградой. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Зачем Аллаху подвергать вас мучениям? Если вы будете благодарны и уверуете, Аллах признательный, знающий. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо. Аллах слышащий, знающий. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا Если вы обнаружите добро, скроете его или простите злодеяние, то ведь Аллах снисходительный, всемогущий. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят, мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим, أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما От тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают различий между любым из них, Он одарит их наградой.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 Мусу, Моисея, они попросили о еще большем, когда сказали «Покажи нам Аллаха открыто». Тогда молния поразила или гибель постигла их за их несправедливость, а затем они стали поклоняться Тельцу после того, как к ним явились ясные знамения. Но мы простили это и даровали Мусе, Моисею, явное доказательство.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 Мы также сказали им, «Не нарушайте субботы». Мы заключили с ними суровый завет. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили, наши сердца покрыты зависой или переполнены знаниями. О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна, или лишь немногие из них являются верующими. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما За то, что они не уверовали, возвели на Марьям, Марию, великий навет.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 Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его или не убивали его с уверенностью. О нет, это Аллах вознес его к себе, ведь Аллах могущественный, мудрый. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него, Ису или Мухаммада, до его смерти, до смерти Иисуса или до своей смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали или часто сбивали людей с пути Аллаха, мы запретили им блага, которые были дозволены им. واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما а также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им, и незаконно пожирали имущество людей.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 Мы внушили откровение Ибрагиму, Аврааму, Исмаилу, Измаилу, Исхаку, Исаку, Якубу, Якову, и коленам двенадцати сыновьям Якуба, Исе, Иисусу, Аюбу, Иову, Юнусу, Ионе, Харуну, Аарону, Сулейману, Соломону, Давуду, Давиду же мы даровали Забур, Псалтырь. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали – Аллах вел беседу с Мусой, Моисеем. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах могущественный, мудрый. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا но Аллах сам свидетельствует о том, что Он не спаслал тебе. Он не спаслал это по своему знанию или со своим знанием. Ангелы также приносят свидетельство, но довольно того, что Аллах является свидетелем. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا Воистину, те, которые не уверовали, избивали других с пути Аллаха, впали в глубокое заблуждение. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا Кроме пути в гиену, в которой они пребудут вечно, это для Аллаха легко.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 Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса, Иисус, сын Мариам, Марии, является посланником Аллаха, его словом, которое он послал Мариам, Марии, и духом от него. Веруйте же в Аллаха и его посланников, и не говорите троица, прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является единственным Богом, Он причист и далек от того, чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха. От тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться Ему и проявит высокомерие, Он соберет к себе вместе. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он подвергнет мучительным страданиям. они не найдут себе вместо него ни покровителя, ни помощника. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا وانزلنا اليكم نورا مبينا О люди, к вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и мы не спаслали вам ясный свет – فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него – он введет в свою милость и щедрость и поведет к себе прямым путем.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 Скажи, Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей. Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами – то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает обо всякой вещи.